Mendiak bete belarrez Bebe Aixa taldeak eh, bideoklip berri bat argitaratu du Mendiak bete belarrez eh, kantuaren azaleratzeko eta kantuarekin batera ere jakizue diska berria momentuz ban kanpen salgai ere badela izan ere 2008an izturitzeko arpeetan grabatutako lana diskara ekarri baitute bebe aisa taldeko pantxez bidarrekin mintzatu gara. Eski bai, gu joan dena benduan, konfinatu ginen, neok, eh, neok manatu hain zin, eh, eh, konfinatu ginen, istuitzko azpeetan eta grabatu gintuen, hamika kantu guretzat soinumu egokia baitute arpeek eta horako jartzun eta berezi bat. Eta grabatu ginen eta hor, normalean, sarako biltzarean plazaratu behar nuen diska hori eta aurkeztu. Eta eta hor be egoera dela eta deliberatu dut dugu halere numerikoki publikatzea hau da zein, bat bat dugu, eta hor bankan kantuka salgai da edo salgai edo entzun gai eta gero eta gero ba, fizikoki eta torren iraian edo ez dakiko orain ikusiko noiz eh, plazaratuko dugun baina, normalki sarako biltza horretan berik apkestu beharko ginoke mm diskoetan artean, ba, horien aurkezpen gisa, klip Esango dugu diska berri honetan Euskal Kantutegiko kantuak bildu dituzuela eta Siberuta Rolerkarien lanak aurki ditzazkegula ere? E, bai, gu aligira kantu usarekin aspapenetik, piskat artxiba mundu ortaik eta piskat eh, aspaldiko kantu horiekin. Eta hemen segitzen dugu, hau mendiel bete beratet eh, aspaldiko kantua da, jadanik e, txundi batek grabatu zuena, binen ere eh, salbadorek bere garaian, eta beraz, erbetoriko kantu bat da, eta gure, gure moldak eta polifonikoa egin diogu. Eta kantu ezagun horien onduan, hasiak gira horako gauza bat, eh, Arnaldo hien beraz, um, gure lehen eskoal poesia ez lehenak binen uh, mamzazpigaren mendean liburu plazaratu zuen historia liburu bat eskoal lehen historia liburua eta ondoan bere poema batzu publikatu zituen eta baditu ogoita bi, ogoita iru poema eginak gara jartan eta estetika bere zibatean eta bon, haski alde bat kritikatua da baina eh, no, amodiozko poema batzu gira eta guk hartu ginen horako desafio bizaz erratik ez egun batez eh, edo teksto guzti horiek, sa guzti horiek e, be musikatu eta bo, ia puntua da, hau bat dira hoien artean nau blauz bat bost kantua bertuko Horiek, mm. beraz guk musikatuak kantu berriak. Ba, pantxiz bidajen adirazpen hauekin geratzen gara, eta jakizu eta maztan izeneko diska berria momentuz bandkampen sortzi euroren truke erosteko aukera badu. Lekun berriko neskatsa Zubero arabanoa Zuberoako kolombak Deitzen baina ubere gana Hautatu behar